23 su sata. Sova Info. Drugo izdanje festivala Queer i, feminističke kulture Smokva održat će se u Rijeci od 17. do 19. svibnja. Smokva spaja umjetnost i aktivizam kroz niz radionica, performansa i tribina. Ovogodišnje izdanje u sudionike iz sad i Brazila poprima međunarodnu notu, a sve to po temom ponosi predrasude. Smokva se odvija u okviru programa Rijeka Europska prijestolnica kulture 2020. Simbolično kao početak festivala izabran je Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Raspored događanja možete pronaći na web stranici festivala. U sklopu tjedna Filozofskog fakulteta u Rijeci održava se 15. obljetnica odsjeka za povijest. Tim povodom održat će se promocija časopisa za povijest Zapadne Hrvatske. Časopis će predstaviti uredništvo na čelu s glavnom urednicom profesoricom Andreom Roknić-Bežanić. Predstavljanje je u 12.30 sati na Filozofskom fakultetu u predavonici 138 na prvom katu. Na Medicinskom fakultetu u Rijeci održava se od 11. do 13. svibnja kongres Studenti za ljudska prava. Ovogodišnja tema su djeca, a tematika će biti obrađena putem predavanja profesora i samih studenata kroz medicinski, socijalni i pravni aspekt. Osim predavanja bit će organizirane i radionice putem kojih će se na zanimljiv i drugačiji način približiti tema dječjih prava. Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno uz najnižu jutarnju temperaturu od 15 do 19 stupnjeva, a najvišu dnevnu od 23 do 28. S ovu info čitala i uredila Dora Vujnović.